L-iskop ta' din is-sensiela huwa li niċċelebraw uħud mill-aqwa elementi li sawru l-għana Malti matul is-snin. Bekk naslu nifmu aħjar x'wassal biex din il-forma ta' espressjoni kreattiva tal-Maltin iddaħlet fil-lista rappreżentattiva ta' wirt kulturali intanġibbli Biex nesploraw wirt lana Malti, f'kull edizzjoni ta' din is-sensiela jiena qed niltaqa' mal-folklorista veteran Charles Colero. Charles ħadem f'diversi oqsma tal-kultura Maltija u għal ħafna snin kien fost il-promoturi ewlenin tal-Ana Malti. Ismu huwa sinonimu max-xandiriet tal-għana, speċjalment fuq it-televiżjoni, iżda huwa wkoll marbut b'modi oħra mal-għana. Qed noqorbu lejn tmiem din is-sensiela qabel nagħmlu l-aħħar programm fejn nagħtu ħarsa ġenerali lejn Wirt Lana Malti felu is-sensiela biex jira illi dedikaw programm sħiħ għal wieħed mill-aktar għannejja li spikkaw fl-aħħar snin tas-seklu 20. Fil-programm tal-lum allura se nitkellmu dwar Franz Baldacchino l-Budaj u se nisimgħu diversi recordings tiegħu Janni. Kif se nisimgħu lil Charles Coleiro jispjega dal-waqt, Franz Baldacchino l-Budaj kien għannej li fittex modi kif l-għana Malti jibqa' ħaj f'kuntest kontemporanju. Allura, apparti għana spirtu pront jew għana tal-fatt fuq stil tradizzjonali, se nisimgħu wkoll uħud mill-esperimenti tiegħu biex isejħulhom hekk. Qabel xejn però, hawn huwa Franz Baldacchino l-Budaj f'waħda mill-ħafna siltiet tiegħu li għandna rekordjati. Se nibdew b'xi ħaġa minn dak li jista' jitqies bħala it-triq tan-nofs għal Franz Baldacchino u l-Budaj minn recording maħruġ bit-tikketta ta' diski KTA illi kienu popolari ferm fis-snin design u l-qalba tal-millenju, issa se nisimgħu silta mill-album Fatti mill-Budaj u sħabu. Din jisimha Frans Baldacchino l-Budaj bl-għanja Inħobbok ja Ħanina mill-album Fatti mill-Budaj u sħabu. Nisimgħu aktar għana tal-Budaj f'tipi ta' recordings oħra aktar tard waqt il-programm tal-lum. U issa induru għal kummenti u tifkiriet ta' Charles Coleiro dwar Franz Baldacchino il-Budaj. Il-Budaj nsellimlu mill-qalb għax tant tani l-okkażjoni biex napprezza l-għana forsi iktar minn ħaddieħor u iktar minn dak kont għadha żgħir. Il-Budaj kont nieħu pjaċir kont noqgħod ħalbal sar kemm naqsam it-tri kont imur għandi kważi darba fil-ġimgħa. U dejjem insibu medi b'xi ħaġa li hija differenti mill-għana dik is-sabiħa. Għandu ħafna talenti l-raġel kien, illi pereżempju laqqa jagħmel pasturi, Daqqa jsbuħ, daqqa daqqa jpinġi, u Rhyn bil mara tiegħu Paula kienet tgħidli fuq ix ħa tadber u llum, dan jgħidlek kollox, dan inhu Peppa noqgħod nixqaq nisimgħu. U jurini, jurini l-esibizzjoni li għamel. Issa, meta kont immur għandu, l-ewwel nett nista' ngħidlek u s-semmija kollha li qegħdin jisimgħuna. Il-Budaj kellu ħafna frej sodi ta' interess reliġjuż Ma kontx taħsbu hekk, imma u Alla jtih il-prominenza li jixtieq. Għandu ħafna poeżiji jsemmi Alla tiela u Alla nieżel, anke fil-poeżiji tiegħu. Eh, għandu aspetti tradizzjonali li kull Malti japprezza dak li jisma. Dak li jisma minn għanneja, mhux dejjem, biex aħna l-għanneja kif ġaħta li. L-għanneja huma assoċjati ma' ċerti klassi ta' nies, ċerti suġġetti Ta' daqqa wiċli biex ngħidu hekk, sakemm ma jkunx hemm il-botta u risposta. Imma imma il-Budaj, il-Franz Baldacchino kien bniedem illi kważi kważi ħa l-aspettattivi kollha tal-qalb Maltija kif darba qalli, kif naħsbu aħna, kif nifirxu. U jien għandi l-unur ngħid illi meta ġiet il- Meta ġiet ġieni invit, stedina, mill-Alliance Française minn Pariġi għal ta' Malta, u kont dak iż-żmien kont membru tal-kultura fil-festi nazzjonali. Niftakar Lanzon, li kien is-segretarju ta' Akta Barbara, kien għajjatli, dak iż-żmien l-uffiċċju tiegħu kien ferm ta' Fransijan quddiem is-segretarja, qalli, Għandna invit ġie, mill-Alliance Française Malta tramite x'ismu insomma. Qalli biex intellgħu intellgħu grupp ta' għannejja kitarristi biex nieħdu sehem fil-festival tal-folklor Mediterranju, folklor mużikali però. U semmew ħafna pajjiżi. pajjiżi ġifieri bħal Spanja, postijiet bħal daw, Jugoslavja kif U aħna poġġewna kont nafara. Aħna poġġewna ma' Ċipru u ma' Libanu. Għax il-Libanu jiġbaħ ħafna l-Malti, il-Malti tal-Libanu huwa bħal tagħna. Fil-fatt jgħidu il-Feniċi, eh, li qasmu ġew Malta, ġabu magħhom l-għeruq tal-lingwa. U meta ġejna biex nagħżlu n-nies, naturalment ħalgħu f'idejja, l-ewwel, l-ewwel, l-ewwel x'ismu li ġie ħsiebna huwa Bulaj, François Lequin. Però rridu xi ħadd ieħor, mbagħad kont għajjatt li kellu imlu n-nixir Bahri. U biex nerġgħu nsemmu l-Indri l-Pupa, dik il-privti tal-Isqof u ċertu Ġużippe Manġò. U ftehemna x'ħa jagħmel. Kellu l-għana tal-fatt ukoll u kellu l-għana impromptu. Dam kellu l-seb tiegħu kien tliet kwarti u 20 minuta tal-għana. U meta ġejna biex nippreżentaw, jiena kun ma konx qed nippreżenta, però tajthom ħafna sqejthom il-preżentaturi biex naraw biex ħierex. U kien hemm għadna, meta morna Marsilja kien ħafna Maltin. Meta mort Pariġi kien hemm iktar l-elite biex ngħidu hekk, ta' nies li jiffrekwentaw ħafna l-lingwi orjentali u t-tradizzjonijiet orjentali biex ngħidu hekk, għax Malta aħna ridna jqisuna bħala parti minn l-Afrika ta' fuq. U jġib, u jġib, u jġibu l-eżempju ta' kif il-Malti huwa assoċjat indirettament mal-Għarbi. Neluq. Allura min kji hemmhekk u sema' l-ġmiel tal-għana, baqa' skantat, speċjalment meta jkollok għana ħieles minn fomm il-budaj. Jiena kont ktibtilhom reżumé ta' fuq is-sajanni, is-suġġetti u xi jkun, biex huma jkunu jistgħu jsegwu. Għax ma tistax tifhem bil-Malti. bil-Franċiż. U niftakar kien għamilna suċċess kbir, eh, ġifieri ta' applawsi tinduna bihom. Il għaliex imbagħad id-diriġenti tal Francis ta' Pariġi iddeċidew tant ħadu grazzja mal-Budaj u tant tar daw l-applawsi għaddej. Illi żammew lil Franz Baldakiru u il-kumpanija kollha kellu miegħi, eh, il-kitarrist, eċetera, u u l-Manġona u xi mhux Manġona u Bonnici, Karmnu Bonnici Bari. Żemmhom ġurat oħra. Dikinhar raqdu wara l-kunċett raqdu ma l-għada għamlu l-ġurna toħra u mbagħad eh, sibna l-kaptu biex nixhom għal ta' wara f'sinar. Biex jieħdu l-vuċi tiegħu fil-compact disc. Għamel għamel impatt kbir, eh, għamel impatt kbir, dan il-compact disc, CD, eh, Sempliċement għamluha għax ħadu grazzja miegħu. Imma kien hemm skop. Għax nafu li nafu nafu li l-Franċiż kien iħabbatha mal-Ingliż bħala bħala popolarità. U il-nazzjon Franċiż żamm ħafna mill-eks kolonji tiegħu li jitkellmu bil-Franċiż. Għandek l-Alġerija, it-Tunisija, il-Marokk, Postijiet oħra anki biċċa minn Eġittu iktar Ingliżi kienu. Imbagħad kellhom kellhom ħallu postijiet oħra e, fl-Asja. Ġifieri dawn di compact disc li ħadna kellu jiċċirkula f'dawn il-pajjiżi wkoll. Ġifieri leħen il-budaj u l-kumplament mar ukoll dal-pajjiżi fejn fejn il-Franċiż dominanti. Meta ġejt Malta jien l ħaġa li għamilna Press conference, eh, fil-fatt kien niftakar fl-orizzont fl-ewwel faċċata dak. U u l-Lions Forces ta' Malta rridu jagħmlu reenactment reġgħu ta' dak li sarem. Ah, minna mhux kollox konna minn niftakar. Eh, Il-Furjana fejn għandhom il-kwartieri ġenerali tagħhom hawn Malta. Il-gazzetti u koll, taw taw taw providenza l-budaj. U budaj minn dik nallaw, komplatila l-fuq. Kompla tela' 'l fuq għaliex imbagħad ġie ttimbrat uffiċjalment li huwa rappreżentant ta' Malta fil-Westminster Club u rappreżentant fejn jidħol l-għana. U jien mbagħad kont kont ħafna mitludu tant tant xel tant xelet Malta u Għawdex kollox bija din illi il-festi bdew jinkludu l-għana wkoll. Waħda minnhom kienet San Lawrence Għawdex niftakar. Kien ċempil lill-kappillan biex naħsiblu għal u tala l-budajja ma' miegħek tal. U ra marna hemm. U dan li nbierek budajja ra kemm kien bniedem intelliġenti. Ikollok mistiedna quddiem net, għall-pjazza bħal bil-qiegħda xejn. U qabel introduċejtni min huma l-kappillan, is-sagristan, is-sindku, beda jgħanni fuqhom dan, mingħajr ma jafhom ħafna. Individwalment. Spontanja. U għamel furur. Imbagħad niftakar, wara dik il-biċċa xogħol, għax l-għana beda jieħu postu, ivvintaw il-quddiesa bl-għana u kont preżenti. Waħda minnhom kienet il-knisja ta' San Bert li hemm Ħal Tarxien, knisja filjali tal-parroċċa ta'. U ġew nies apposta biex isemgħu dan l-imbierek għana tal-Budaj kif ħa jinfiltra, kif ħa jaqbel mar-reliġjon u mal-użanzi tagħna. Qabel ma nkomplu nisimgħu lil Charles Coleiro jirrakkonta t-tifkiriet tiegħu dwar Franz Baldacchino l-Budaj, biex jiraq nisimgħu silta minn din is-CD li kien ipproduċa l-Gvern Franċiż fl-1992. Minna żilt l-arusa tal-bosta. Ħankomplu nisimgħu lil Charles Colero jitkellem dwar Franz Baldacchino l-Buda. Franz kien bniedem illi xerret ippromova ħafna it-talent Malti foqsma differenti li ma kienux ibisuh. Per eżempju, reliġjon qatt ma kienet titħawaq tlana, ġum. Eh, eh, għaxu ma kienx jagħmilha daqshekk Imma daħħal daħħal elementi. Dak li dak li xi matul ġurnata, il-moda li daħlet. Iż-żgħażagħ tal-lum xi qed xi jħobbu ma jħobbux. Il-mara Maltija li m'għadhiex aktar magħluqa fiċ-Ċina, daw kollha kollha elementi ta' ta' ta' ta' dak li qed isir dak iż-żmien. Mhux sempliċement qed jgħanni fuq iċ-ċiċri Biss, u fuq fuq affarijiet li kienu jitkellmu bihom biex joqogħdu jgħajru xulxin, għax l-għannija hi dik li kellhom, il-botta u risposta ħafna drabi kienu jużawha biex iniggżu wkoll, eh? U ġieli niggżuh lilu. Tħalli kadenza jixbu kollox. Imma ġieli niggżuh lilu. Imma Franz qatt ma qatt ma qatt ma uża l-sienu biex maqdar u jinsolent għal xaħat. Imma ħaddieħor nigżu lilu waqt l-ispirtu. Iva, ma ma ħaddieħor qisux imbagħad. Jaqgħet ngħidu fuq fuq l-integrità u l-irġulija tiegħu. Ħa ngħidlek, ħa ngħidlek sigriet ieħor, ma jimpurtax ngħidu. Is-sigriet hu dan, sigriet, insomma mhux sigriet, imma biex ngħid kemm kien voċiferu u affarijiet li ma jaqblux miegħu jgħidhom. Darba kellna serata, ħa nippreżenta jien Ħal Qormi. U peress li l-Għawdxu huwa minn Ħal Qormi, stidnuh. U stiednu l-Budaj bħala. Qal li jekk jiġi x'jismu l-għawġ ma ngħannix. Għatlu għaliex u qalli għaliex. Minn Xafferi x-Xagħra. Jiġifieri għalkemm kien serju. Għalkemm kien serju. Fadallu ħafna aktar xi jgħid Charles Coleiro dwar Franz Baldacchino l-Budaj. Iżda qabel nisimgħu l-kumplament tal-kummenti u t-tifkiriet tiegħu llum, se nisimgħu recording ieħor tal-Budaj. Din id-darba il-kollaborazzjoni tiegħu mal-grupp Malti Etnika li nsibuh fl-album tagħhom minn April ta' l-2003 li jismu Zifna. Dan huwa Lament. Il-vuċija ta' Franz Baldacchio u l-Budaj akkumpanjana mek mill-grupp Etnika mill-2003. Dan kien moment sublimi fl-innovazzjoni tal-għana li kien involut fihom dan l-annej venerabli. Ħadkomplu bil-kummenti ta' Charles Colero dwarek. Sa' daw l-innovazzjonijiet tal-Budaj Kien hemm min ma laqagħhomx bil-ferħa però sfortunatament naħseb hux. Kien hemm min m'għoġbuhx dawn l-affarijiet imma li kien qed jagħmel. Għax aħna Malta għandna għandna draw aħna li dak li jidħol minn barra u jew dak li nivvintaw aħna nimxu maż-żmien mhux tajjeb. Għad nibqa' nibqa' ngħidu x'qalet in-nanna u x'qal il-bużnannu. Veru li l-folklor huwa mera mera ta' tradizzjonijiet, imma tista' biss tlibsu mbagħad, tista' tlibsu għax anki l-għana tlibbes. L-għana, l-għana, anki s-suġġetti, hekk qabel kienu jgħannu fuq fejn naf jien, il-ġlied u t-torox kienu jgħannu. Illum il-ġurnata tuħu tema, tuħu suġġett adattat għall-ġurnata tal-lum. Veru li kultant ma jaqbilx għax is-sistema tal-għana tfakkrek fuq l-antik, is-sistema, illum jużaw metodi oħra, joħorġulek kanzunetta, Imma hemm ħin u hemm suġġett għal kull okkażjoni li jista' jinqala'. Tadatta ruħek int imbagħad, mhux kwistjoni ta' mhux kwistjoni ta' kienu jagħmlu hekk nibqgħu nagħmlu hekk. Tevolva. U l-Buda jevolva sew, eh? Kwalinkwa ħaġa hawn Malta, aħna mxejna mal-kurrenti hu. Imma l-Buda jevolva sew. Imma l-Buda jevolva sew fis-sens li semmejt il-kanzunetta inti anka anka lejn il-kanzunetta ħares u ura kif laqqalana mal-kanzunetta jew ġab il-kanzunetta flana. Jebba, u għamil ċertu tebi, li ma konċ jisibom, ma biex fi kwistjoni ta' suġġetti eh, fejna fim, bħal meta daħal il-televizjoni Malta, għanna fuq darba. Li qabel kont kont tismani issa qed tarani, imma jqabbel. Adatta ruħu maċ-ċirkustanzi u mal-evolviment minn xiex għaddiet, minn xi għaddara. Imma bis-sistema, tradizzjoni tal-għana, mhux mhux ħa tgħanni fuq fejn af jien, fuq l-ajruplan li hija xi ħaġa moderna u ż-żeppellin kif kien qabel, imma tagħti idea bl-istess simblu tradizzjonali kif isir l-għana, ma' suġġetti seklu moderni mbagħad. Jiena nasal li ngħid li eh, il-Budaj kien innovatur. Taraħ bħala innovatur inti u allura x'kienu l-innovazzjonijiet tiegħu apparti anka t-temi illi beda jintroduċi u fl Jiena ma ngħidlix li kien innovatur, kien rivoluzzjonarju. Terġa'. Rivoluzzjonarju għax kien kien joħodha kontra kontra nies li li jkun għadhom marbuti ma' ċerti temi, ma' ċerti eżanzi, u kien joħroġ minnhom. Kien janni pereżempju niftakar darba kont qiegħed f'serata iż-żejtun għand ta' Ġanna u kien mistieden. Kien għadu ma bidix il-fama tiegħu ta'. Imma għandna is-suġġett kien il-malja tal-om to pieces u l-miniskirt. Tara qabbel ta' Ġifieri, da biex Nikkonferma dak li qed tgħid, illi ma jfissirx li għandna tibqa' tgħanni fuq il-ministra u fuq kif kien jilbes bilna tilbes in-nanna bl-onnella. Kien hemm ċertu affarijiet daħlu magħna miż-żmien u tadatta ruħ. U l-Budaj kien wieħed minn dat-tip li jimxi maż-żmien u jadatta ruħu skont iċ-ċirkustanzi. Aġġornat, aġġornat. Biss nirrepeti dak li għedtlek qabel, kellu spirtu ħafna reliġjuż, ħafna, joqgħod attent li ma jixkorrix il-linja. Dik li kont nosservah jien. U meta ġie biex jikteb il-poeżi tiegħu għandu żewġ kotba. Jien għandi l-unur ngħid li għamiltlu studju qabel f'wieħed minnhom. E tħossu li għandu ċertu sentimenti sodi, reliġjużi, filosofiċi, għax mhux kulħadd josservah din, illi minn li bda għanni ma daħalx fihom. E, aħna la nafuh. Botta u risposta, taqbad suġġett tibqa' miexi. Imma da kien b'mod kważi kontroversali, kontroversali fl-istess ma kienx komuni s-suġġetti tiegħu, u kien jolqot lil kulħadd. Imbagħad barra minn hekk kellu l-vuċi hu. Kellu l-vuċi tiegħu ta' tenorile kważi, kif jgħidu. Allura kien jiġbed in-nies, anki dawk li ma kienux iħobbu l-għana. Franz Baldacchino għamel biċċa xogħol illi ġegħel in-nies li ma kienux ejja ngħidu kienu birdin fuq l-għana, ġegħelhom dak daħal l-università jgħanni ta' mhux x'għid. Le kienet xi ħaġa spettakolari biex tidħol dan hemmhekk. U kien u kien u bdiet biċċa xogħol ta' Franza wkoll, għeniet ukoll. U kien kien meta meta għamlu l-funeral tiegħu inġabret mhux Malta post biss bil-Għannejja ma kemm Alla ħalaq nies kien kellhom. U niftakar jiena kont ippreżentajt il-programm fuq l-ambone waqt il-funeral tiegħu, imma nqala' ntopp għax l-Arċipriet dak iż-żmien ma ppretendiex li li jkun hemm l-għana ġol knisja, allura mbagħad pattejniha għamlniha fuq is-sunti, inqalgħet konfussjoni għax kien hemm daqsxejn. Però mbagħad kien id-diskors id-diskors ta' wara l-quddies għamiltu jien fil-fatt. U fejn kien il-funeral? Il-loġju. Fejn kien fejn il-funeral? Iż-żejtuni. Iż-żejtun stess. Mhux żejtuni. Appuntu. Għalkemm joqgħod bil-kilka. Ma lek għalhekk staqsejt. Ma suntier, ma nafx kemm timitla tiegħu, dak qed tisimgħuna. Suntier ta' ta' Santa Katarina ta' tal-Żejtun wiesgħa mmens ta' iswa pjazza, mimli, għax imbagħad meta ħareġ barra pattajniha. Bdew jgħannu jgħannu l-ħin kollu, imbagħad il-kappillan l-Għan Xipriż kien beda jgħaġġilhom għax kien ħa jidlam. A kien hemm ħafna kwistjonijiet, ħafna sir, ma tax ħadd pjaċir bejnietna. Ġifieri ġifieri il-popolinu apprezzah imma dak li hu suppost daqsxejn 'l fuq dera jarah żejjed. għax ħoloq ħoloq preċedent li li li nibdew nagħmlu fil-knejjes ukoll. Fil-fatt għandejna fil-knejjes kien hemm. Ma il-budajmit relattivament żgħir, għajdilna aktar. Mela kien nidħol fiha u nista' ngħidha xi fuq kollox waqt ngħid xi ħażin. Leka ħakmitu l-morda tad-diabete, Pawla kienet dejjem għassa fuq fil-fatt, fil-fatt meta kontu kun miegħu. Meta morna darba għawdex nannu li għandi u mux Għat li għodlu attent, għat li dak għandu għandu premessa. Illi matul ġurnati li s-sibħi biex mu jittaqab injezzjoni. Għad niftakar, niftakar illi meta was wasanna u din għatlu Franz tinsiex irridu nsibu l-ħin qabel tani jew wara għallu ħalli għom jgħidu. Jifi dana, jiena najda ċara, dak qatel lillu nifsu. Ma kienx attent għad-dita li kellu, u kien, issa ħa ngħidlek oħra, aneddotu oħra, meta ħa, meta tlajna, mhux qed ngħid xejn ħażin, tajjeb, mhux qed ngħajru, imma qed ngħid il-karattri kif ħareġ. Meta kont, meta kont inkun magħhom jien, Franza, d-darbtejn li mort, kienu jtuna riċeviment, jiġifieri, u f'Pariġi kellna mhux riċeviment, ikla regolari, bil-platt għaddej, u jiena l-laħam ma nħobbux, kulħadd jaf. Veġetarjan, ma nħobbux. U meta wasalt jien, qalli tħallihomx hemm dak fil-platt, ta, qalli ġibhul hawn. U ħa tiegħu u tiegħu. Kien iħobb jiekol u kien b'detriment għal saħħtu. Ekku. Eh, ġifieri, minn dat-tip li kellu rasu jibsa. Qabel nisimgħu l-aħħar kummenti ta' Charles Colero dwar Franz Badlakkin u l-Budaj, se nisimgħu recording ieħor tal-Budaj Maħdum mill-kitarrist Charlie Muscat il-paletti li ċertament se jissorprendi lil dawk li qatt ma semgħu qabel jew tal-anqas qatt ma stennew lil Budaj jgħanni b'dan l-istil ta' akkumpanjament mużikali. Ċarli Muscat, il-paletti, jlaqqa' l-kitarri tal-mużika rock mal-għana tal-budaj. U dan iġibni biex nistaqsi lil Charles Coleiro itina l-aħħar kummenti tiegħu għallum. Kien bniedem raġel spiritwali u bniedem artist. Artist tal-vuċi, artist tal-kelma. Illi jibqa' jibqa' mfakkar bħala mess, mess suġġetti, temi, li mhux kulħadd kien jaf jagħmilhom. daħal anki f'dak li hu serju fejn qed tidħol ir-reliġjon, pereżempju. Jiġifieri hu ħa ħafna fergħat illi ma kinux komuni dak iż-żmien għal għannej. U kien rivoluzzjonar fis-sissin, dak li sabiħ, dak li sabiħ sabiħ, dak li ħażin jgħidu wkoll. Jekk tibda ma tispiċċax. Għandu ħafna, kellu ħafna talenti u kellu ħafna dak li jħoss il-bniedem, uman, kien uman fl-istess ħin. U kien jittrażmetti dak li jħoss lill-poplu. L-għana serva, qabel kien iservi l-għana biex tfassal il-kelma tiegħek lil ħaddieħor. Għalhekk ħareġ l-għana tal-fatt imbagħad. Tradizzjonijiet, fatti, diżgrazzji li kien hemm. kien mezz ta' komunikazzjoni qabel, u l-Budaj ipprova jinqeda bl-għana biex iwassal messaġġ li jrid jagħti lill-poplu, is-serità tiegħu u dak illi aħna jagħmilna Maltin. Fuq kollox, kien ambaxxatur tat-tradizzjonijiet tagħna, ambaxxatur ta' dak kollu li nħobbu aħna bħala Maltin, għolla ħafna 'l Malta kull fejn mar u l-għana tella' fuq il-pedestall li jixraqlu. U b'dawk il-kummenti ta' Charles Coleiro dwar Franz Baldacchino l-Budaj, aħna ġejna f'tmim ta' edizzjoni oħra f'din is-sensiela ta' Wirt Lana Malti. Fil-waqt li nirringrazzja lil Charles Coleiro għal kontribuzzjoni tiegħu, aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-aħħar programm f'din is-sensiela darbora, fl-istess post u fl-istess ħin. Intant, jiena Tony Sant nawguralkom is-saħħa.